Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Svibanje 2014. godine. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin, praćen velikom pratnjom ministara, vladenih funkcionara i poslovnih ljudi, došao je u posjet Šangaju. Putinov domaćin je Xi Jinping, predsjednik Narodne republike Kine i generalni sekretar Kineske komunističke partije. U ožujku te 2014. Ruska federacija pripojila je Krim i na njemu rasporedila vojne snage. 25.000 ukrajinskih vojnika koji su bili raspoređeni na tom poluotoku deportirano je zajedno s obiteljima. Dok se svijet nosio svješću o tom pripajanju, 21. ožujka Ruski parlament Duma ratificirala je sporazum o pripajanju Krima, a u istočnoj Ukrajini u gradovima Donjecku, Luhansku, Horlivki i Kramatorsku naoružani ljudi upadali su u vladine zgrade i zauzimali ih. Njihov cilj bilo je pripajanje tih dijelova Ukrajine Rusiji. Na granici Ukrajine i Rusije bilo je prema izvještajima NATO-a razmješteno oko 40 tisuća ruskih vojnika. U taj broj nisu uključeni vojnici koji su zauzeli Krim. Cijeli ovaj niz događaja započet je demonstracijama u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima koje su izbile kada je ukrajinski predsjednik Viktor Januković u studenom 2013. naglo odustao od sklapanja sporazuma s Europskom unijom. Vijesto o toj odluci odmah je na ulice Kijeva, prije svega na trg nezavisnosti, a onda i na ulice drugih gradova izvala ljude koji su se otvoreno protivili odluci proruskog predsjednika. Demonstracije su se pretvorile u oružani sukob demonstranata i provladinih snaga. Sukob je završio veljači 2014. kada je Januković svrgnut s vlasti i optužen za masovno ubojstvo na trgu Majdan. Do tada taj je sukob već prestao biti samo ukrajinski problem. Međunarodnu situaciju nastalu zbog tih događaja ovako opisuje Daniel Jurgen u knjizi Nove karte, energija, klima i sukob nacija. Ruski okret na istok postao je još hitniji. Prošlo je samo dva mjeseca nakon što je Rusija pripojila Krim i sada je rat počinjao u jugoistočnoj Ukrajini. Europska unija i Sjedinjene države odgovarale su inicijalnim paketom sankcija i odnosi su se brzo pogoršavali. Kancelarka Merkel, koja je prije nekoliko godina govorila o sigurnom i pouzdanom partnerstvu s Rusijom, sad ju je optuživala kao kršitelja temeljnih načela i međunarodnih zakona. Dodala je još i jedan ubod. Putin rekla je živi u svom svijetu. Bio je to sedmi susret Putina i Šija u 14 mjeseci. Na njemu su se Rusija i Kina konačno trebale približiti. Rusija je smatrala da je bilo kakva mogućnost suradnje i integracije sa Zapadom sada nemoguća, te da u Kini može naći saveznika koji će spriječiti pojavu unipolarnog svijeta u kojemu će Sjedinjene države biti hegemon. Pored toga, Rusija je zagovarala koncept potpune, apsolutne suverenosti i to je bilo nešto također na čemu se moglo surađivati s Kinom. Putin, naravno, nije došao samo s planovima o novom uređenju svijeta. Daniel Jurgin piše. Na vrhu agende bio je golemi dogovor o prirodnom plinu. Pregovori su se već vukli jedno desetljeće, ali sada je postizanje sporazuma bio prioritet. Kina je bila odlučna da koristi više prirodnog plina u pogonjenju svoje rastuće ekonomije i da smanji zagušujuće onečišćenje. Rusija se trebala osloboditi svoje zavisnosti od europskih kupaca i usidriti svoju budućnost na tržištu koje je imalo golemi apetit za naftu i plin i to je trebala učiniti sa zemljom koja je bila više kompatibilna kako u strategiji, tako i u ekonomiji. To je uključivalo i pekinški konsenzus koji se temeljio na kapitalizmu kojim je upravljala država. Okret prema istoku bio je zapravo okret prema Kini. Američke i europske sankcije mogle su obuhvatiti izvoz ruske nafte i plina na zapadna tržišta. To je Rusija namjeravala preduhititi velikim sporazumom s Kinom, koji su se nudili izvori nafte i plina koji su bili dovoljni da zadovolje njezine potrebe za energentima. Doduše, taj okret doveo do pitanja stavlja li Rusija sva svoja jaja u jednu košaru. Putin je na te primjedbe odgovorio ovim riječima – mi imamo dovoljno jaja, ali nemamo puno košara u koja možemo staviti ta jaja. Između 2006. i 2013. godine kineska potrošnja plina porasla je tri puta, ali sporazum s Rusijom nije se mogao lako postići. Glavni razlog zastoja u pregovorima bila je cijena ruskog plina. Rusija je htjela naplatiti plin Kini po istoj cijeni po kojoj ga je prodavala u Europi. Pored toga, Rusija je htjela vezati cijenu plina uz cijenu nafte. I to je radila europskim kupcima. Kina je pak tražila da cijena bude niža, određena prema cijenama energije u Kini i vezana uz cijenu ugljena. Daniel Jürgen piše. Pregovori u Šangaju bili su teški i razvukli su se, ali nijedna strana nije si mogla priuštiti da ode bez dogovora. Zadnji pregovori potrajali su do četiri ujutro. Kasnije tog dana došla je obavijest o velikom poslu vrijednom 400 milijardi dolara na 30 godina. Taj bi ugovor od Kine učinio drugo najveće tržište za ruski plin nakon Njemačke. Kinezi bi također osigurali financiranje za golemi 45 milijardi dolara vrijedan i više od 2000 km dug plinovod nazvan Moć Sibira. To će biti bez pretjerivanja najveći građevinski projekt na svijetu u sljedeće četiri godine, rekao je Putin nakon potpisivanja. Ali, dodao je skrušeno, naši kineski prijatelji tvrdo pregovaraju. Dogovor je poslao poruku da u buduće Rusija neće morati tako puno ovisiti o prodaji plina Europi. 16. lipnja 1960. godine Savez Sovjetskih socijalističkih republika povukao je sve svoje savjetnike vojne i civilne iz Narodne republike Kine. Dvije godine prije toga sovjetski vođa Nikita Hruščov rekao je kineskom vođi Mao Cetungu da i ako Sovjetski savez opskrbi Kinu nuklearnim oružjem, da će kontrola tog oružja još uvijek ostati u rukama sovjetske vojske, te da se Kina ne treba nadati da će joj Sovjetski savez dati tehnologiju izrade interkontinentalnih balističkih raketa. Mao je na to reagirao izjavom da su Sovjeti otpadnici i štrajkolomci, robovi i suradnici imperializma, lažni prijatelji i prijetvornici. Godine 2014. više od pola stoljeća nakon tog prekida odnosa, Mao nasljednik na čelu kineske partije i države sklapao je velik i važan sporazum sa izaslanstvom koje je došlo iz Moskve. Doduše vremena su se promijenila. Sovjetskog saveza više nije bilo. Dominantna strana u sporazumu sada je bila Kina. Daniel Jurgen piše. Putin je opisao Kinu kao naš strateški ključni partner – Xi je u potpunosti uzvratio, nazvavši dvije zemlje najpouzdanijim strateškim partnerima. Partnerstvo se manifestiralo na više načina. Ruske mornaričke jedinice sudjelovale su u kineskim pomorskim vježbama u Južnokineskom moru i Putin je objavio da sila izvan regije, to jest Sjedinjene američke države, treba ostati izvan teritorijalnih sporova u Južno-Kineskom moru. Kineske trupe marširale su s ruskim vojnicima na Crvenom trgu na 70. obljetnicu pobjede u drugom svjetskom ratu, iako se Kina nije borila u Europi. Rusija je prodala Kini napredne mlažnjake Suhoj 35 i raketni obrambeni sustav S-400. Prije je odbijala prodati to oružje u strahu da Kinezi neće kopirati ta oružja. Ali nakon zapadnih sankcija i produbljenih odnosa s Kinom, ta je briga odgurnuta u stranu. Proširenje vojnih veza s Kinom, rekao je ruski ministar obrane, apsolutni je prioritet. Prvo važno ekonomsko približavanje Kine i Rusije bilo je oko energenata. Samo je prije plina na red došla nafta. Daniel Jurgen piše. Okret na istok bio je vidljiv u energiji. On je bio omogućen gradnjom 25 milijardi dolara vrijednog 4500 km dugog naftovoda nazvanog ESPO, koji je spajao istočni Sibir i Tihi ocean. Godine 2005. samo 5% ruskog izvoza nafte odlazilo je u Kinu. Taj je izvoz porastao na skoro 30% i Rusija je zamijenila Saudijsku Arabiju kao prvi opskrbivač nafte. Financijska kralježnica trgovini naftom omogućena je 80 milijardi velikom preduplatom koju je Kina uplatila Rozneftu za naftu koja je trebala biti isporučena u sljedećih 25 godina. Dogovor oko energenata pratio je sve prisniji odnos Putina i Šija. U rujnu 2018. na sastanku u Vladivostoku Putin i Ši pozirali su s plavim kuhinskim pregačama. Pekli su ruske palačinke, bline, premazivali ih kavijarom i nazdravljali jedan drugome votkom. Te godine na ruskom dalekom istoku održale su se zajedničke rusko-kineske vojne vježbe, najveće u tom dijelu svijeta od 1981. i sovjetskih velikih vojnih manevara. U ljeto 2019. ruski i kineski ratni zrakoplovi ušli su u južnokorejsku identifikacijsku zonu zračne obrane. Tako je svijetu objavljeno da su Kina i Rusija počele zajedničke zrakoplovne patrole nad Tihim oceanom. Vrhunac tog odnosa bilo je otvaranje golemog plinovoda. U novom odnosu Kine i Rusije Kina je bila ta koja je bila važnija. Rusija je postala važan i pouzdan kineski opskrbljivač energije. Činjenica da je nafta sada uglavnom dolazila naftovodom preko Rusije značila je da u slučaju kinesko-američkog sukoba američka ratna mornarica neće moći zaustaviti opskrbu Kine naftom. Ali 2018. godine Kina je u Rusiju izvezla proizvoda u vrijednosti od 35 milijardi dolara. U SAD je Kina te godine izvezla robe u vrijednosti od 410 milijardi dolara. Kina je bila oprezna i kada su u pitanju bile sankcije. Kada su Sjedinjene države i Europska unija uveli sankcije Rusiji zbog pripajanja Krima i rata u Ukrajini, kineske velike banke te su sankcije poštovale. Naravno, to nije značilo da dogovora oko nafte i plina neće biti. U tu je svrhu Kina osnovala posebne banke koje su si mogle priuštiti da potpadnu pod režim sankcija. Vrhunac novog okreta Rusije prema Kini dogodio se 2019. Dokaz za okret bio je pokazan 2. prosinca 2019. Pet i pol godina nakon potpisivanja velikog ugovora o prirodnom plinu, golemi, skoro 3000 km dugi plinovod, nazvan Moć Sibira, bio je spreman da kroz njega počne teći prirodni plin. Vladimir Putin u Sočiju i Xi Jinping u Pekingu spojeni su složenom videovezom s kontrolnim sobama na obje strane rusko-kineske granice kako bi označili početak rada plinovoda. Aleksej Miller, predsjednik uprave Gazproma i Wang Yilin, predsjednik kineske nacionalne naftne tvrtke, zatražili su od svojih predsjednika dopuštenje da plinovod puste u rad. To su odmah i dobili. Nakon toga tehničari su otvorili ventile baš na vrijeme da za zimu počnu plinom opskrbljivati Kinu. Ovo je uistinu povijesni događaj, rekao je Putin kad je plin počeo teći. Ne samo za globalno tržište energijom, već i iznad svega za nas, Kinu i Rusiju. prosincu 2019. godine, kada je u pogon pušten plinovod Moć Sibira, predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump potpisao je zakon kojim su na snagu stupile sankcije protiv tvrtki koje su sudjelovale u izgradnji Sjevernog toka 2, još jednog golemog plinovoda koji je gradila Rusija. Sjeverni tok trebao je povezati Rusiju sa Saveznom republikom Njemačkom. Sjeverni tok 1 pušten je u promet 2011. ali potražnja za plinom u Njemačkoj toliko je bila velika da je 2018. počelo polagati ulaganje ispod Baltičkog mora sjevernog toka 2. Administracija predsjednika Trumpa odlučila je usporiti poželjno i zaustaviti izgradnju dodatnog plinovoda prema središtu Europe. Otvaranje ventila moći Sibira trebalo je pokazati da je Rusija našla novi put za svoje goleme rezerve plina. Novo veliko tržište bila je Kina. Daniel Jürgen piše da je odnos koji se nekada temeljio na Marksu i Leninu sada bio utemeljen na nafti i plinu. Nakon desetljeća sporedne uloge, kada su u pitanju strateški energenti, prirodni plin postao je strateška sirovina prvog reda, govori profesor dr. Igor Dekanić. Onda su se u sve skupa uključile zapadnoevropske kompanije od Šela pa do njihovih distributera i transportera plina, francuska elektroprivreda, njemačke kompanije za polaganje plinovoda i fino je projekt realiziran i jedan i drugi i sad je pri kraju je dovršetak i Sjevernog toka 2 i još dva plinovoda sa još 55 milijardi, pa će ukupni kapacitet jednog toka biti 110 milijardi kubičnih metara prirodnog plina. Inače, to je evropski projekt koji je doista evropski. S evropske strane u njemu sudjeluju i kompanije koje grade i energetske kompanije, recimo tehnički dispečing projekta je u Švicarskoj u cugu pokraj Ciriha. Dakle, drugim riječima, to je doista europski projekt. I zadnji sukop između Europske unije ili prijepori i Rusije su bili u tome što je nakon Europske energetske povelje 1992 i izgradnje europskog energetskog zakonodavstva u kojem je glavno načelo da su kod mrežnih sustava što je plin i električna energija, se razdvaja vlasništvo nad mrežama i medijem energetskim koji se transportira. Pojednostavljeno govoreći po europskom zakonodavstvu mora biti kompanija A, bez obzira privatna država bilo kako, i koja je operator mreže, koja mora omogućiti svima da svoju energiju, plin recimo govorimo o plinu, transportira kroz tu mrežu, zato ima reguliranu cijenu i to je, to je regulirani transport i doprinos za takozvanu mrežarinu, a drugi su vlasnici medija, dakle plina ili kod električnih mreža električne energije koja se kroz to transportira. Rusi nikad nisu prihvatili taj princip jer je Gazprom bio uvijek vlasnik i cjevovoda i plina. Međutim, kod izgradnje Sjevernog toka 2, e, ruska strana se suglasila i prihvatila europsko energetsko zakonodavstvo. Nakon toga je u proljeće 2019. je Francuska također digla svoj moratorij sa izgradnje projekta, pogotovo kad je jedna od najvećih francuskih distributera energije ušla u sastav projekta. Europski parlament, čak i odbor za ekologiju je dao suglasnost i sjeverni tok se počeo graditi. Od 2010. do 2012. trajala je izgradnja Sjevernog toka 1. Taj plinovod ima dvije cijevi i spaja Viborg, sjeverno od Sankt Peterburga, sa Lubminom u sjevernoj Njemačkoj. Sjeverni tok dug je 1224 km i položen je po dnu Baltičkog mora. Ta je trasa plinovoda izabrana kako bi se u potpunosti izbjegla bilo kakva veza plinovoda sa Ukrajinom, Bjelorusijom ili bilo kojim drugim kopnom koje nije u Rusiji ili Njemačkoj. Godine 2015. geolozi su počeli trasirati novu trasu plinovoda koji je dobio naziv Sjeverni tok 2. Prvi plinovod koji je spajao izravno Rusiju i Njemačku imao je niz protivnika, drugi će ih imati još više. I prije početka gradnje Sjevernog toka 2 Donald Tusk, predsjednik Europskog vijeća, izjavio je da pretjerana ovisnost o ruskoj energiji čini Europu slabom. Maroš Ševčović, potpredsjednik Europske komisije za institucionalne odnose, kasniji povjerenik za energiju Europske unije, stavio je Sjeveni tok 2 visoko na listu takozvanih hibridnih prijetnji. Ali Tusk je Poljak, Ševčević Slovak, a Sjeveni tok 1 i 2 bili su visoko na listi njemačkih prioriteta. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je riječ o komercijalnom projektu i da je on odgovornost tvrtki koje su ga započele, Gazproma i europskih partnera. U ožujku 2017. prve su cijevi za plinovod došle u Njemačku. Na čelu tvrtke koja upravlja sjevernim tokom bio je bivši njemački kancelar Gerhard Schröder. Najveći protivnik sjevernog toka bile su Sjedinjene američke države, koje su tvrtke koje su gradile taj plinovod stavile na popis sankcija. To nije dovelo do željenog rezultata. Sjeverni tok 2 nastavio se graditi. Daniel Jürgen piše. Dok su istočne članice Europske unije željele nove sankcije usmjerene na zaustavljanje Sjevernog toka 2, ostatak kontinenta reagirao je drugčije. Europska energetska opskrba stvar Europe, a ne Sjedinjenih američkih država, izjavili su njemački ministar vanjskih poslova i austrijski kancelar u zajedničkoj izjavi. Instrumenti političkih sankcija ne bi trebali biti vezani za ekonomske interese. Čelnik jedne od najvećih europskih energetskih tvrtki sugerirao je da su sankcije put da Sjedinjene države proguraju svoj plin, to jest izvoz plina iz Sjedinjenih država. Njemački ministar vanjskih poslova rekao je istu stvar. Wolfgang Ischinger, predsjednik Minhenske konferencije o sigurnosti i bivši njemački veleposlanik u Sjedinjenim državama, primijetio je da bi Amerikanci bili dosta uzrujani ako bi Brisel donio zakon koji bi blokirao naftovod iz Kanade u Sjedinjene države. Sve ove riječi nisu primirile Sjedinjene države. 39 američkih senatora pozvalo američkog predsjednika da zaustavi sjeverni tok 2, jer će on učiniti Europu podložnijom pritiskom iz Moskve i njezinom zlom utjecaju. Najjači pritisak došao je za vrijeme administracije predsjednika Trumpa. Daniel Jurgen piše. Ukazalo se da je najtvrđi kritičar Sjevernog toka 2 bio Donald Trump. Za vrijeme doručka preko puta NATO-vog generalnog sekretara on je izjavio Njemačku potpuno kontrolira Rusija jer dobiva 60 do 70% svoje energije iz Rusije putem novog plinovoda. Recite mi je li primjereno? Mislim da nije. Tu nije bio kraj. Njemačka je zatočenik Rusije, dodao je. NATO se kancelarka Merkel uvrijedila. Ona je odrasla u komunističkoj istočnoj Njemačkoj pod sveprisutnim okom tajne policije Štazi. Iskusila sam sama kako je dio Njemačke bio kontroliran od Sovjetskog saveza, uzvratila je. Sretna sam da smo danas ujedinjeni u slobodi i možemo stvarati nezavisne politike i donositi nezavisne odluke. To Trumpa nije odvratilo. On je putem Twittera ponovio napad. Kakva je korist od NATO-a kada Njemačka Rusiji plaća milijarde dolara za plin i energiju? Prirodni plin nije toliko geopolitički eksponiran kao e, nafta i naftni derivati, međutim sasvim sigurno spada među primarne geopolitičke energente. Što će vjerojatno sutra kad prijeđemo na energetiku obnovljivih izvora i kad proizvodnja i distribucija električne energije još više struko poraste, će postati neki materijali od kojih se proizvode akumulatori, od kojih se proizvode električni strojevi, čitav niz kemijskih lantanida će u 21. stoljeću ili drugoj polovici 21. stoljeća postati geopolitički toliko važni koliko su jučer bila nafta, danas je još možda malo koji deseta godina prirodni plin. Od oktobarske revolucije do raspada Sovjetskog saveza, vlade Sovjetske Rusije ili Sovjetskog saveza mijenjale su imena. Prva se vlada nazivala Vijeće narodnih komesara, od 1946. vlada je promijenila ime u vijeće ministara. Kratko prije raspada Sovjetskog saveza vlada je nosila ime kabinet ministara. Na čelu vlade bio je predsjednik koji je na zapadu nazivan i premijer. Prva vlada Sovjetske Rusije stvorena 1917. na čijem je čelu bio Vladimir Iljić Lenjin imala je predsjednika, administratora poslova i 14 komesara. Nikolaj Riškov, koji je bio predsjednik vlade od 1985. do 1991. bio je na čelu vlade koja je imala više od stotinu ministara koji su bili ili zamjenici predsjednika ili ministri ili čelnici vladinih komisija i komiteta. Raspadom Sovjetskog saveza nestala je ta golema vlada, ali nešto je iza nje ipak ostalo. Daniel Jurgen piše. Jedna institucija koja je netaknuta uspjela projedriti kroz oluju postsovjetskog kolapsa, iako malo izudarana, jest Ministarstvo za prirodni plin. Doduše ona je promijenila ime u Gazprom i dobila kontrolu nad velikim izvoznim plinovodima i prihodima koji su došli od izvoza i prema tome naslijedila i odnose s glavnim europskim energetskim tvrtkama iz sovjetskih vremena. Gazprom je postao najveća plinska tvrtka na svijetu. Osigurao je plin da bi mogla funkcionirati ekonomija, čak i ako nisu plaćani računi za njega. Održao je svoju reputaciju kao pouzdani opskrbljivač zapadne Europe i osigurao je očenički potrebne prihode državnoj riznici. U kaosu kolapsa Gazprom je predstavljao ne samo poveznicu s prošlošću, već i rusku buduću ekonomsku integraciju sa Zapadom. Gazprom, insistirala je tvrtka, operira kao komercijalna organizacija. Ali za neke izvan Rusije to nije bila samo plinska tvrtka. Gazprom je za njih također bio i opipljiv duh sovjetsko-američkog hladnog rata, utjelovljenje rastuće ruske moći i instrument da Rusija osigura prednost nad zapadnom Europom i zabije klin između Europe i Sjedinjenih država. U srcu plinskog problema bila je Ukrajina. Glavni put izvoza ruskog plina u Europu išao je preko Ukrajine. Do 2005. godine kroz tu je zemlju prolazilo 80% ruskog izvoza plina. To nije bio veliki problem sve do 2004. godine, kada su predsjednički izbori u Ukrajini doveli do sukoba dva Viktora. Viktora Janukovića, proruskog kandidata, i Viktora Juščenka, koji je budućnost Ukrajine vidio na zapadu. Pobjedu je proglasio Januković, ali sumnje da su izbori bili namješteni doveli su do velikih demonstracija i do onoga što se nazivalo narančasta revolucija. Na kraju je kao pobjednik iz tog sukoba izašao Juščenko. To se nije svidjelo Moskvi. Nije prošlo puno vremena i plin je postao predmet spora. Daniel Jurgen piše. Juščenkova pobjeda pokrenula je oštre pregovore o cijeni plina. Ukrajina je plaćala samo trećinu ili manje od cijene koju su plaćali zapadni europljani. Zašto, pitali su Rusi, oni trebaju nastaviti subvencionirati Ukrajinu s jeftinim plinom vrijednim milijarde dolara na godinu, kad je Ukrajina za taj plin već bila dužna milijarde dolara i sada je vođena predsjednikom koji je želio zaokret prema Rusiji. Pored prihoda Moskva imala još jedan cilj, zadobiti kontrolu nad prevažnim sustavom ukrajinskih plinovoda o kojem je ovisilo slanje plina u Europu. To nije bilo na pregovaračkom stolu. Kako je to Juščenko rekao, ti plinovodi postavljeni u sovjetska vremena bili su krunski dragulji nezavisne Ukrajine. Gazprom i ruska vlada odlučili su riješiti problem Ukrajine tako što su odlučili zaobići ju. Sjeveni tok 1 i 2 dio su tog plana. Naime, Ruska federacija kad se razgovaralo i kad se počeo graditi Sjeverni tok 1, onda je ruska strana predložila i takozvani projekt e, Južni tok. Sjeverni tok, južni tok, kojim bi se snabdjevalo južni dio Europe prirodnim plinom. Zašto južni tok? Zato jer je već bio izgrađen takozvani blue stream ili plavi tok, plinovod kojim se opskrbljuje, kojim Rusija opskrbljuje e, Tursku i koji je značajnim dijelom ide kroz, koji ide kroz ispod, e, odnosno pod dnu Crnog mora. To je također veliki plinovod kojim se uz kopnene plinovode ide jedno dvadesetak milijardi kubičnih metara plina godišnje za Tursku. Turska je veliki kupac ruskog prirodnog plina i Turska uvozi otprilike 44 milijarde e, tona 44 milijarde kubičnih metara prirodnog plina godišnje i veliki je, je rekao bih ruski kupac ruskog plina. E sad, onda je predložen Južni tok. Onda se oko toga vodile rasprave jedno deseta godina. Osnovni problem je bio u tome, bilo nije bilo želje, nije bilo, nije bilo pravo kapitala i pravih velikih kompanija koji bi to realizirale. Pa su onda na kraju Rusi odustali od onog časa kad je počela realizacija sjevernog toka, onda su Rusi odustali od takozvanog južnog toka i predložili zajedno s Turskom takozvani turski tok, dakle da se uvoz odnosno ruski izvoz u Tursku poveća sa 40 milijardi koliko Europa želi i ideja je da se dovede plinovod do europskog dijela Turske do granice Europske unije, da se tamo izgrade e, plinska skladišta, a onda kaže se evropljani sad vi investirajte u dalje u plinovode na južnom dijelu. Dakle, u tom južnom dijelu su još nedefinirani odnosi, jer se paralelno tome počela je jedna ideja izgradnje takozvanog jadransko-jonskog e, plinovoda, na temelju proizvodnje plina u Azerbeđanu pod kontrolom i uz operiranje velikih europskih kompanija gdje se plin preko Turske kopnenim putem transportira do Grčke, a onda je jedna ideja podmorski plinovod prema Italiji i prijedlog našeg plinokroa da se to pretvori u Jadransko-jonski projekt. To je još sve donekle, rekao bih, u fazi pripreme i realizacije, zato jer još tek je počela proizvodnja plina u podmorju Kaspičkog jezera i to se razvoj tih plinovoda ne ide kako se planiralo, a s druge strane pad cijena ili pojeftinjenje energije zadnjih 5-6 godina sigurno nije išlo na ruku ovakvim velikim skupim infrastrukturnim projektima. Austrija je bila prva zemlja izvan sovjetskog bloka koja se 1968. priključila na plinovod koji je dovodio sovjetski plin u Europu. Pet godina nakon Austrije, Savezna republika Njemačka, tada znana je kao Zapadna, priključena na plinovod sa sovjetskim plinom. Plinovod je vodio iz Sovjetskog saveza do Čehoslovačke, s te je zemlje onda još produžen do Njemačke i Austrije. Tu nije bio kraj. Plinovod je produžen i 1973. Na njega se priključila Italija, godinu dana kasnije i Francuska. Do danas mreža plinovoda koji dovode ruski plin u Europu je golema. Vaclav Smil u knjizi Prirodni plin, gorivo za dva 21. stoljeće piše. Najsjevernija zemlja Europske unije koja dobiva ruski plin je Finska, najjužnija je Grčka. Ali ruski plin također dopire do Turske, stiže do Istambula preko Ukrajine, Moldove, Rumunjske i Bugarske, ali do 2003. izravni 1213 km dugi plavi tok položen je preko Crnog mora do Samsuna na sjevernoj turskoj obali i onda dalje kopnom do Ankare. Do 2014. plinovodi koji su prenosili ruski plin na zapad imali su kapacitet 241 milijardu kubičnih metara plina. 148 preko Ukrajine, 38 preko Bjelorusije, 6 preko Finske i 55 preko Sjevernog toka. A plavi tok je projektiran za 16 milijardi kubičnih metara plina. Ruski plin prodaje se u 23 europske zemlje koje se prostiru od Grčke do Finske i od Velike Britanije do Latvije, kao i Turske. 75% tog ruskog plina osigurava Gazprom. Potrebe za plinom rastu. Vaclav Smil procjenjuje da bi europske potrebe za plinom 2025. mogle biti oko 400 milijardi kubičnih metara plina. Smil navodi i ove riječi čelnika Gazproma za strukturiranje ugovora i investicije. Trgovina plinom između Rusije i Europske unije preduboka je i presložena da bi propala. Sasvim sigurno uvijek geopolitika je negdje u pozadini ključne energetske opskrbe. Ponavljam, plin je za red veličine manje reći ću geopolitičan. Plinom se ne možete pogoniti e, oklopne brigade niti e, zračne eskadrile koje izravno vode borbene djelovanja plinom pogonite vašu energetsku infrastrukturu. I zato je plin negdje zastupan niže geopolitičan nego nafta ili naftni proizvodi. Međutim, svi elementi plinske infrastrukture također imaju svoj geopolitički značaj i sigurno je da je politika negdje u pozadini planiranja razvojnih projekata i kod plinskih projekata. Kod LNG-a situacija je bila relativno, ja bih rekao opet tržišna, Katar je bio najveći proizvođač LNG-a, Katar je najveći svjetski izvoznik LNG-a, u Kataru opet u zagradi čitaj međunarodne najveće svjetske energetske kompanije u zagradi američki kapital koji su stvorili dali tehnologiju ukapljivanja i izgradili te sve projekte i sudjeluju sigurno u izvodu. Mada je plin katarski, to je jasno. Međutim, to je sve bilo, rekao bih, tržišno sve dok Sjedinjene američke države nisu nakon onih, e, rekao bih, isforsiranih nesretnih epizoda upletanja u ratove na Bliskom istoku, od Iračkog rata, Afganistanskog rata, koji je posvremeno postao geopolitički teret za Sjedinjene američke države, pogotovo zato jer se već na istočnom horizontu gledajući sa europske, a na zapadnom horizontu gledajući sa američke strane, počela stvarati velika rastuća, sutra možda vrlo opasna, a za 50 godina hiperopasna, hipermoćna Kina, Sjedinjene američke države su željele geopolitički se izvući iz Bliskog istoka i počele razvijati tehnologiju eksploatacije nafte i plina iz niskopropusnih ležišta, takozvani plinskih, e, odnosno geoloških šejlova i kad je ta tehnologija razvijena i kad je ta tehnologija postala komercijalna, Počela je jako rasti proizvodnja nafte i plina u Sjedinjenim američkim državama. Sjedinjene američke države su sada najveći proizvođač prirodnog plina proizvode oko 750 milijardi kubičnih metara, dio tog plina izvoze svojim susjedima, dio uvoze iz Kanade pa izvoze i u Kanadu i u Meksiku i tako dalje. Međutim, kako je proizvodnja plina rasla, tako su i Amerikanci sve više počeli izgrađivati terminale za ukapljivanje prirodnog plina. Javila se ideja da jednog dana, pogotovo kako će energija poskupljivati, bi bilo dobro izvoziti, izvoziti prirodni plin u obliku njegovom ukapljenog prirodnog plina i u Europu. Put prema tankerima koji prevoze ukapljeni plin i LNG terminalima na kojima se on ponovno pretvara u plinovito stanje, počeo je 1852. kada su britanski fizičari James Prescott Joule i William Thomson, kasniji Lord Kelvin, otkrili Joule Thomsonov efekt, koji Hrvatska enciklopedija definira kao promjenu temperature realnih plinova adiabatskom ekspanzijom kroz uzak ventil ili kapilaru. Gotovo svim plinovima temperatura pritom pada, taj efekt je osnova rada svih rashladnih uređaja od velikih industrijskih hladnjača do hladnjaka za kućanstvo, ali i stvaranja ukapljenog plina. Godine 1895. njemački inženjer industrijalac Karl von Linde taj efekt iskoristio kako bi patentirao pouzdani proces za ukapljivanje plinova, koji je dobio po njemu ime Lindell proces. Dva desetljeća nakon toga američki industrijalac Godfrey Cabot patentirao je prvi nacrt broda za prijevoz ukapljenog plina. Kako su tada Sjedinjene države bile jedini veliki potrošač prirodnog plina i sav su taj plin dostavljale na unutarnje tržište plinovodima nije bilo potrebe za brodovima koji bi prevozili taj ukapljeni plin. Potreba za tim brodovima pojavila se tek u drugoj polovini 20. stoljeća. Vaclav Smil piše. Prva demonstracija prijevoza 5000 kubnih metara ukapljenog plina iz Lake Charlesa u Luizijani do Kenway Islanda na Temzi dogodila se u siječnju 1959. Metan Pioneer nije bio pravi tanker, već samo konvertirani brod klase Liberty, sagrađen 1945. kao jedan od više od 2700 brodova te klase izgrađenih u doba drugog svjetskog rata i on je prevezao sedam takvih tereta do Kenway Islanda prije nego što je 1967. godine odveden na rezalište. Godine 1961. Britanski odbor za plin potpisao je sporazum za uvoz LNG-a iz alžirske Kemel Sona tvornice u Arzevu uvodniku u The Gas Worldu na dan 11. studenog 1961. potpisivanje tog ugovora opisano je kao triumf zdravog razuma. Isporuka prirodnog plina iz Hasier Mela preko Arzeva do kenway Islanda počela je 1964. Japan je postao sljedeći veliki uvoznik LNG-a u nedostatku domaćih izvora ugljikovodika on je bio motiviran željom da proširi svoje izvore uvezene energije, u to vrijeme to su bili samo ugljen i nafta, i smanji tešku zagađenost zraka u velikim obalnim gradovima. Krajem 60. godina komercijalno najisplatljivija mogućnost bila je da se dovede LNG iz Aljaske i 1969. dva tankera, Polar Alaska i Arctic Tokio, svaki kapaciteta 70.000 kubnih metara plina, Počeli su prometovati između otočića Kuk na Aljasci i Tokija. Prvi uvoz iz azijske zemlje počeo je 1972. kad je LNG iz Bruneja dovezen u Osaku. Danas su brodovi za prijevoz ukapljenog plina narasli do golemih razmjera. Katar je 2008. godine od Samsung Heavy Industries naručio prvi brod klase Q-Max. On je dobio ime Mozah po supruzi katarskog emira – taj brod dugačak je 345 metara, širok 53,8 metara, ima gaz od 12 metara. Može prevesti 266 tisuća kubnih metara plina. To je dovoljno plina da se za jednu godinu zadovolje energetske potrebe 70 tisuća američkih kućanstava. Katar je dao sagraditi 14 takvih brodova. I tada da je došlo pogotovo zadnjih recimo dvije administracija, naročito u administraciji predsjednika Trumpa, je došlo do, rekao bih, geopolitički e, fokus je usmjeren i na prirodni plin i na projekte LNG-a. Kao vrlo uspješan projekt je bio izgradnja LNG terminala u Litvi, koja je također bila putem e, pokretnog LNG terminala, dakle jedan veliki LNG carrier se dogradi ugradnjom postrojenja za ukapljivanje, on se priveže, fiksira i, i danas Litva ne zavisi o uvozu plina iz Rusije. I to je bio, rekao bi, geopolitički vrlo uspješan projekt. Naravno, čim je proradio, Rusi su bili godinama protiv tog terminala, čim je proradio LNG terminal, ruska strana je snizila cijenu plina iz plinovoda. Zatim su Poljaci počeli graditi plinovod kraj Svinjoušća blizu Gdanska, izgradili plinovod i sad su Amerikanci, pošto su najveći uvoznici LNG-a su Španjolska, Španjolska ima šest terminala, Belgija ima jedno četiri i još dva u Francuska ima tri ili četiri i još dva ugradnje, Turska ima dva i još jedan u planu, Italija ima jedan i jedan u gradnji i sad najnovije hrvatski LNG koji je počeo s radom, koji je dakle opet takozvani pokretni terminal, dakle jedan veliki tanker koji funkcionira kao LNG terminal. I sada na valu toga su Amerikanci, to je sad počela geopolitička igra, naročito u Južnoj Europi, jer su Sjedinjene američke države počele prigovarati Rusiji da E, povećanim izvozom plina kroz plinovode čine ove zemlje geopolitički ovisnim. Onda su Rusi počeli prigovarati Amerikancima da će njihov plin biti preskup i tako dalje. I na neki način kritizirati sve zemlje koje, koje grade LNG terminale. Međutim, naš terminal je izgrađen, u međuvremenu je, što su naftaši, geolozi i naftaši, ekonomisti znali, e, u međuvremenu je domaća proizvodnja plina počela drastično padati i Hrvatska će ako ništa drugo za, za deset godina trebati nužno plin iz lng terminala za vlastite potrebe. Jer je domaća proizvodnja danas ne zadovoljava više niti dvije trećine ni polovicu nego, jedna, nego jedva trećinu potreba. Ali drugim riječima na jugu Europe se odvija, rekao bih, tihi menuet geopolitički između glavnih geopolitičkih sudionika još hladnoratovskog traga Sjedinjenih američkih država i Rusije. Mislim da će se sve početi mijenjati kako će Kina početi stjecati sve veću političku i ekonomsku moć u svijetu i vjerojatno će se i američki fokus početi e, seliti prema Kini i na neki način to će biti glavna geopolitička suprotnost, rekao bi druge polovice 21. stoljeća. Godine 2014. godine Kina je po paritetu kupovne moći prestigla Sjedinjene američke države. Prema Hrvatskoj enciklopediji paritet kupovne moći pokazuje odnos između valuta izražen u količini roba i usluga koje se mogu kupiti za jedinicu različitih valuta. Trebao bi pokazati postojanje jednake kupovne moći izražene u različitim valutama po danom tečaju koja nije ostvariva zbog različitih ograničenja i posebnosti nacionalnih ekonomija. Daniel Jurgin u knjizi Nove mape ukazuje i na to da je carska Njemačka po paritetu kupovne moći prestigla Veliku Britaniju 1910. godine, četiri godine prije izbijanja Prvog svjetskog rata. Tu nije kraj pokazateljima kineskog rasta. Daniel Jurgin piše. Kina je postala ono što je Britanija bila tijekom industrijske revolucije, proizvodna radionica svijeta. Samo nekoliko primjera. Kina danas je najveći svjetski proizvođač čelika, proizvodi ga skoro 50%, aluminija, kompjutora, kao i rijetkih metala nužnih za električne automobile i vjetroelektrane. U trogodišnjem razdoblju od 2011. do 2013. Kina je potrošila više cementa nego što su ga Sjedinjene države potrošile tijekom cijelog 20. stoljeća. Kina ima i financijsku težinu. SAFE, Državna uprava za stranu razmjenu, drži rezerve strane valute u vrijednosti od 3000 milijardi dolara. To je otprilike jedna trećina duga američke vlade. Ona brzo postaje i zemlja potrošača, kako Peking prebacuje pogon ekonomije s izvoza na potrošnju. Godine 2000. u Kini je prodano milijun 900 tisuća automobila, a 17 milijuna i 300 tisuća prodano ih je u SAD-u. Do 2019. broj prodanih automobila u Kini narastao je na 25 milijuna na godinu. U SAD-u je tada na godinu prodano 17 milijuna. Težina Kine u svjetskoj ekonomiji postala je jasna za vrijeme pandemije novog koronavirusa. Kad je počela epidemija SARS-a 2002. Kina je davala 4% svjetskog BDP-a. Kad je koronavirus udario 2020. taj udio iznosio 16%. Kina koja se tako brzo razvija treba i puno energije. Godine 2009. Kina je pretekla Sjedinjene države, dotadašnjeg najvećeg potrošača u potrošnji energije. Godine 2020. na Kinu je otpadalo 25% svjetske potrošnje energije. 85% te energije dolazilo je od fosilnih goriva. Kina ima značajnu proizvodnju plina. Kina troši oko 300 milijardi, jedno 100 milijardi proizvodi sa padom proizvodnje. Međutim, Kina dosta plina uvozi i gradi terminale. Ipak LNG terminali e, omogućuju skuplje plin. Kina ima drugu orijentaciju. Kina ima orijentaciju još uvijek na ugljen. Kina ima orijentaciju na obnovljive izvore energije, osobito e, solarne elektrane i vjetroelektrane. Prvo zato jer je Njezina pustinja Gobi koja je još uvijek nenaseljena je dosta pogodna za proizvodnju i solara i e, vjetra, odnosno električne energije i sunca i vjetra, zato jer pušu vjetrovi i s druge strane zato jer je to kamena pustinja. Sahara je, e, rekao bih, prokletstvo za solarne elektrane zbog pješčanih oluja, koje zahtjeve onda enormno održavanje takvih postrojenja. Prema tome, Kina gradi koliko god može kapacitete za proizvodnju obnovljive energije. S druge strane, Kina, rekao bih, pažljivo prati i razvija uopće čitav proces energetske tranzicije i razvoja obnovljive rekao bih, primarno obnovljive elektroenergetike, osobito sa stajališta uskladištenja energija, akumulatora, elektropogona i tako dalje, jer se tu koristi jedna masa specijalnih materijala ili lantanida, čije ogromne e, zalihe ima Kina. I Kina bi zapravo ono što je Saudijska Arabija za naftu, Kina bi možda mogla za 50 godina postati za obnovljivu energiju, odnosno za solar, solar i vjetar i elektroenergetiku na tome. Nakon što se 1950. kineska narodno-slobodilačka vojska uključila u Korejski rat na strani Sjeverne Koreje, uvoz nafte u tek stvorenu Narodnu republiku Kinu postao je gotovo nemoguću. Siguran uvoz bio je moguć samo iz Sovjetskog saveza. Zato je kineskog vođu Mao Tse Tunga natjeralo da objavi da će Kina postati samodostatna u proizvodnji energije. Godine 1959. to je postalo i moguće s otkrićem u Manđuriji golemog naftnog polja koje je nazvano Dajing ili Velika proslava. Do 1980. kineska proizvodnja nafte postala je tako velika da se ona mogla izvoziti. Najveći uvoznik kineske nafte bio je Japan, ali ekonomski vrtoglavi razvoj Kine imao je svoju cijenu. Ta je zemlja trebala sve više i više goriva za pogon svoje ekonomije. I 1993. Kina je ponovno postala uvoznik nafte. Kina je 2020. bila osmi najveći proizvođač nafte na svijetu, ali bila je i najveći uvoznik crnog zlata. Početkom te 2020. na nju je otpadalo 75% ukupnog uvoza nafte na svijetu. Plan o energetskoj nezavisnosti Kine nije nestao, ali on sigurno neće ovisiti o fosilnim gorivima, govori profesor dr. Igor Dekanić. E sad tu opet ima jedan sitan problem koji može, im, sitan pod navodnicima, koji može proizvesti neke zgodne ili nezgodne geopolitičke učinke. Najveće zalihe e, lantanida nalazi se u kineskoj pokrajini ili provinciji Xinjiang, u kojoj je ujgurska manjina, prema tome ne al ali neka ujgurska al bi mogla nastati upravo na tim geopolitičkim sukobima. Kina je također, jer poslije Pariškog sporazuma sve zemlje, Europska unija je u nekoliko faza razradila pa sve do kulminacije green energy, e, zelene energije, gdje je koncept do 2050. postići ugljičnu neutralnost. Čak i Saudijska Arabija je dala svoj zeleni plan. Saudijska Arabija kaže ovako, mi ćemo za sad 10 milijuna stabala u pustinji, pa vidite vi, to je naš doprinos. Kina je lansirala svoj plan energetske neutralnosti, ali do 2060. Dakle, prvo će vidjeti 10 godina šta će biti ovdje. Dakle, Kina ipak nema glavnu orijentaciju na plin, ona gradi nekoliko LNG terminala za uplinjavanje i sigurno će biti veliki kupac vjerojatno iranskog plina, međutim ipak gro svoje energetike Kina još uvijek bazira na ugljenu i vjerojatno kasnije na električnoj energiji kako će se tranzicija i kako će tehnologije i proizvodnja energetskih sustava obnovljive energije postati jeftinije. Jer Kina vrlo pažljivo balansira, Kina nemilice spaljuje ugljen, još uvijek, jer je to omogućuje današnju punu konkurentnost kineske industrije, međutim razvija tehnologije obnovljivih izvora onoliko koliko može plasirati kapitala i znanja da bi sudjelovala i participirala u budućim profitima iz te industrije. Prema tome Kina tu ide vrlo polako, ali vrlo temeljito. Pravo konfucijansko poimanje razvojne strategije. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tek čitao Janoš Römer, Emisiju snimili Miroslav Šebi i Dalibor Piskrec. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2021. godina.